جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا Kad su muslimani poraženi u Španiji, da tako kršćani su ušli u Španiju i onda sistematski progonili muslimane. Na kraju su spaljivali ljude na lomači samo ako mu nađu bilo šta na arapskom tekstu da ima negdje neki harf napisan, nešto. Vjerujte da ova optužnica, znači koji sam, o, kako je opisana onda u, u dnevnom avazu inkvizicija. Znači šta su onaj materijalni dokazi za optužnicu, onaj, da su oni teroristi, nađene su neke levre na kojima piše Allah Muhammed, onaj, ja i et ven nefsul mutma inne od izmirena dušu, uđi u džendat. <laughs> I tako, dijelovi ajta. I, to je materijalni dokaz, teroristi znaju arabske arabski. صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا Pa kad govore o nevjernicima, njihovim političarima, onda govore s punim uvažavanjem, poštovanjem, tako, respektom, govore o zakonima demokratskim, govore sa respektom, ili tako, a kad se spomene šerijat, sa omalovažavanjem i sa pod, podsmijehom, sa ruganjem ili sa izrazom neprijateljstva i sad je ovo spominjanje šerijata postalo krivično djelo, grijeh koji se ne oprašta, gotov se, samo ako te ufati. دين يا أهل الجحود ويصرخ في ظلام kaže Resul sallallahu alaihi sallam da je rekao iđtenibu seba el muviqat klonite se sedam upropaštavajućih e, grijeha Palu ja Rasulallah, vama hunne. Rekoši o Allahu poslaniče, koji su tu sedam upropaštavajućih grijeha, najvećih grijeha, tako?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 slijedi u dobročinstvu do sudnjeg dana, a zatim mi smo spomenuli poglavlje, znači koji govore o tome da će dio ovog umeta i neki iz ovog umeta činiti ibadet idolima i kipojima činiti ibadet idolima i kipovima. Pa smo onda spomenuli posebno na kraju ovog poglavlja, kao što spominje ovdje komentator, eh, hadite koji su vezane za ovo poglavlje, koji posebno potvrđuju da će neki od ovog umeta činiti širk i činiti ibadet idolima. Ovo poglavlje, rekli smo, došlo je zato što se često pojavlje šubha kod mnogi da zapravo je ovaj umet znači sačuvan i spašen od toga da se vrati širku, onom klasičnom širku gdje se čini ibadet idolima i kipojima. Zašto? Zašto? Zato što je svima jasno da je Rasul sallallahu alaihi sallam došao, jel tako, i kad je kao oslobodilac sa ansarijama i muhađirima ušao u Meku, da je polomio kipove oko Kave. Međutim, čudno je, znači zaista čudno, da se veliki dio ovog umeta ipak vratio obožavanju idola i, i kipova. I brojne dokaze smo ovdje spomenuli u tom, u tom smislu. Nakon tog poglavlja, dolazi poglavlje o sihru. Ja sve što ne sjećam, jer smo govorili o sihru, nismo. Pa ćemo večeras za Zalahu pomoć nastaviti govor o, o sihru. O sihru. Nakon što smo, znači, govorili o tome da će ovaj umet slijediti one koji su bili prije. Kao što su ashabili 2.0 i alim čudili kad je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao vi ćete sigurno slijediti sunnete i puteve onih koji su bili prije vas. Pa se čude ashabi židovi i kršćani. Ali tako, čude se, zar će neko, zar će opet doći vrijeme da neko ide puta ima židova i kršćana, ali tako, od ovog umeta. Bilo im čudno. Kako je moguće da se to desi, a došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa objavom, sa teuhidom, jasne stvari, Jel tako? Kako je moguće svaki musliman svaki dan na namazima i na svakom rekiatu uči jel tako, put nas na pravi put, ne na put židova i kršćana. Sačuvaj nas od puta židova i kršćana. Tako isto, znači, e, je bilo čudno i mnogima danas čudno znači da je ipak veliki dio ovog umeta skrenuo s pravog puta i vratio se vratio se širko i kofru. Kaže 24. poglavlje šta je došlo o sihr. Pa kaže riječ uzvišenog subhanahu wa ta'ala u suri Bekara وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ dio ajeta u suri Bekara, dio ajeta koje uče u rukjama, je tako, وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُ على ما mulki Suleiman. To je ajet, znači ajet sura Bakara 102. Jel tako? Pa u dijelu tog ajeta kaže, a znaju oni koji se time bave, koji se time zabavili, odnosno koji su to znanje, jel tako, stekli, da nemaju ništa od toga na ahiretu. Zato neće imati ništa na, na ahiretu. Isto tako u suri Nisa Aleykum as-salam kaže Allah subhanahu wa ta'ala govori o ahlul kitabijama i za njih kaže da oni ju'minune bil džibti vod taguti al tako i okuluna lilladina kefaru haulaj ehda minalladina amenu sabila da od njihovi od sabina bilo šta da vjeruju u džibt i tagut da vjeruju u džibta i taguta i još da kažu kažu nevjernicima ovi su boljeg puta i na boljem putu od, vje, od vjernika. A? Boljeg su, na boljem su putu od vjernika. Rekli smo, ne znam kojom prilikom, ali smo govorili i spominjali ovaj ajac, je tako? I govorili o džiptu i tavutu, šta to znači, a posebno sve smo se skoncentrisali, posebno obratili pažnje na zadnji dio ajta gdje kažu je tako, da je, da su rekli nevjernicima, mušicima da su na boljeg putu i da su boljeg puta od, vje, od vjernika. Da je to stvar koja izvodi izvjere, je tako? A koliko je danas takvi, koji tako misli, tako osjećaju i tako govore, je tako? Koji tako osjećaju i tako govore, tako doživljavaju stvari, je tako? Pa kad govore o nevjernicima, njihovim političarima, je tako? onda govori sa punim uvažavanjem, poštovanjem, o tako, respektom, o tako, kad govori o zakonima, je tako, demokratskim, govori sa respektom, je tako, a kad se spomene šerijat, a, sa omalovažavanjem i sa pod, pod smijehom, je tako, sa ruganjem ili sa izrazom neprijateljstva, tako? I sad je ovo spominjanje širijata postalo krivično dijelo. O tako? Grije koji se ne oprašta. Gotov se. A, samo ako te ufati. Da Allah sačuvam. Pod velikim sam dojmom čitao sam jedan tekst. Braća su mi potvrli tamo iz onoga. Sad ću ja drseve držati iz eh, ovo dnevnog avaza. <laughs> Ali sam tamo prosto ovoj vraći gore što sude ovoj Rustempašći, Rijad ne znam koji još Mohamed. Današnji, jeste. La haula la kote ila. Braćo, inkvizicija. Znate šta su radili u Španiji inkvizitori? Znači, inkvizicija je crkveni sud koji je osnovan za spaljivanje vještica, odnosno, je tako, E, heretika, oni koji se odmetnu od, od uh, kršćanstva. Kad su muslimani poraženi u Španiji, je tako, kršćani su ušli u Španiju i onda sistematski progonili muslimane. Na kraju su spaljivali ljude na lomači saba ako mu nađu bilo šta na arapskom tekstu, da ima negdje neki harf napisan, nešto. Odmah vještica na lomač. Vjerujte da ova optužnica, znači koju sam o, kako je opisana ovdje u, u, u dnevnom avazu, inkvizicija. Znači, šta su onaj materijalni dokazi za optužnicu, onaj, da su oni teroristi, nađene su neke leve na kojima piše Allah, Muhammed, <laughs> razumiješ, ima neki leve, znači neki papir na kojem je dio ajeta, onaj, ja ijetu, hen nefsul mutma inne, o ti smirena dušu, uđi u džendat. <laughs> I tako, dijelovi ajeta. I to je materijalni dokaz, teroristi znaju arapski. Braćo, znaju arapski teroristi. La haura wa la I zaista je to ibret. Ja ne znam samo hoće li ljudi onaj skontat tu. Ovi nikad nisu prestali biti inkvizitori. I nikad nisu, nije u njima nikad splahla želja da nas i dalje ispaljuju na lomač. Nikad. Subhanallah ilalim. Da Allah sečuo. Da Allah sečuo. I šta je još njihova onaj o, krivnja? Što nose brade, kratke nogavice i što se druže samo sa onima što idu u džamiju. I šta još od dokaza svjedoci tvrde da nisu skloni onaj porodcima, da ne vole kafanu i alkohol i to. <laughs> I da su im žene pokrivene i da nose onaj uh, veo i rukavice. To je, znači, to je svjedočenje protiv njih, da su teroristi. Na četvrta strana optužite 800 puta ponovljena riječ, bravo. Je. A četiri stranica stranice optužnice. Alikum salam. La haula wa la kvote ila bin. Pa kaže, znači, da su nevjernici, e to je sad, znači, ovo, boljeg puta od, od vjernika. Vjeruju u džipta i taguta. Kažu da su korešije otišli, u predajama se spominje kod židova, i pitali, pošto ste vi Erl Kitabije i vama knjiga prije objavljivana, Mohamed je, sallallahu alaihi sallam, pokvario naše snove, sve nam je pobrku naše račune, ko je na boljem putu i unio razdor u naše porodice, je tako, fitno napravio. Je tako, prepoznajte ovu riječ. Ovo riječ, fitno napravio, Ko je na boljem putu, mi ili on? Pa su židovi rekli šta, bolji ste vi. Zna, a znali su znači da, da je on, da je on poslanik. Spominju neki učenjaci da je, da se, da je u stvari to bio Ka'b ibn Ešer, jel tako, da je došao u Meku pa su ga pitali, jel tako, evo pojavio se kod nas, pa je on tako rekao, bolji ste, bolji ste vi vjeruju u džipt i tagut, kažu džipt sihr, je tako? Kaže Omar radijallahu an, džipt to je sihr, a tagut to je šeitan. Pa džipt da je sihr, je tako? Vjeruju u sihr, vi znate da su židovi najpoznatiji sihrbazi, je tako? I dan danas najpoznatiji sihrbazi. I tvrde da i tome naučio Sule, Suleiman alaih sadam, je tako? Zato Allah s.a. objavio od tebe u matatlu šajatinu, ala mulki Sulejman. Slijede ono što šeitani govori o vlasti Sulejmanova, je tako? O njegovom carstvu, je tako? I oni vjeruju u džibt, u sihr i tagut, kaže Omer radijallahu an šeitan. U stvari Omer radijallahu an je naveo jedan primjer tagu, taguta. To je samo jedan primjer taguta, je tako? Pa je nečim da objasni jednom jedinkom da ti objasni na što se u suštini odno, odnosi. A mi znamo znači da osim šeitana su onaj i ljudi taguti, jel tako? Nisu samo džini, nego i ljudi taguti od onih koji ne, vlada, ne vladaju, ne sude po Allahovom zakonu, sa, znači upokorava ljudi sebi svojim vlastitim zakonima izmišljenim. Ili vraćari, jel tako, sihirbazi, Jel tako, oni koji mijenjaju zakon, izmjenjuju Allahu subhanahu wa ta'ala zakon na mjesto Allahovog zakona, izmišljaju drugi sihirvazi i svi oni kome se ibadet čini i ljudi se mu se pokoravaju, a on tim tome zadovoljan ili tome poziva. Ili tome poziva. To su sve, znači, taguti kako ispominje šeji Mohamed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala kaže Džabir radijallahu an at tawagitu kehanun tawuti ili tawagiti su e, gatari gatari kana e, yunazil uh, alihimu šajatin ili jenzil alihimu šajatinu spuštali su im se šeitani fi kulli hajin wahid u svakom plemenu, u svakom naselju jedan je bio znači spominju još u komentarima znači da su ovi kehan znači gatari i vraćari u stvari bili u svakom, kako ovdje kaže, haju, u svakom naselju, u svakom plemenu po jedan, u stvari bili njihove kadije i sudije i ljekari. Znači oni kojima su se vraćali jel tako, i u svojim sporovima i savjete od njih tražili, znači u običnim svakodnevnim poslovima i da tako kažemo u, u današnjem riječniku je tako, samo što je neuporedivo, bili su im sejhovi, je tako, za sve e, poglavica. Mimo poglavica, znači, dosta su stvari, znači, držali u svojim, u svojim rukama. Pa i sa te strane su bili taguti, je tako, jer su rješavali sporove među, među ljudima. Tako kažu, znači, ovdje u ajetu je spomenuto da su vjerovali u džiptu sihr vjerovali u sihr. Dobro, od Ebu Hurira radijallahu an, dalje, znači sljedeći e, dokaz koji se spominje ovdje u kontekstu kontekstu sihra. Mislim da smo iscrpili ovdje, objasnili znači šta je tagut, ispomenuli sve njegove vrste, na što se sve može odnositi, i sihr. Siher, ali tako ove, uh, u stvari, ja siher, ali posebno ovde, znači šta je kjahin, pa će doći u sljedećem pogledu da se ne zadržavamo, da se ne zadržavamo ovdje. Ali ima evo ovdje zgodna definicija i dobra definicija Ibn Qajma rahimahullahu ta'ala kaže šta je ta gut, sve ono u čemu ljudi priđu u granicu, jel tako, od onih koji obožavaju ili slijede ili im se pokoravaju. Znači, onima koji ibadet čine, kaburovi, kipovi, idoli, jel tako? Vladari imamo. Oni kojima se, koje slijede, znači, to mogu biti učenjaci, mogu biti isposnici, mogu biti šehovi. Slijede i mimo, ha? Mogu biti rejsovi, ha? mimo Allaha subhanahu wa ta'ala slijede ih i kad im naređuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala da tako nije naredio ili ono što je zabranio i ohalaljuju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala oharamio ili oharamljuju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio ili naredio je tako? u tome ih slijede u tome ih slijede to su znači slijede ili im se pokoravaju opet se ovo vraća šta? na vlast i na vlada na vladare, jel tako? Pa na taj način je ova definicija svaki ma'bud, svaki metbur i svaki muta'. Znači, sve ono čemu se ibadet čini, što se slijedi i čemu se ljudi pokoravaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibadet, slijedjenje i pokoravanje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo kome drugom. Znači, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala taj postaje tagu, tagu tagutom ako je sad ti zadovoljen i ako tome, tome pozivu. Usput, znači, e, vidjeli smo, znači, danas puno je šehova u Leme koji svojim fetvama ili svojim mišljenjima i objašnjenjima, znači, ohalaljuju čak i širk i pozivaju ljude na, na put koji je put širka i kufra, je tako? I ljudi svjesni, znači, da, da, da je to u direktnom onaj suprotnosti sa onim što Allah svanova tajala u svojoj knjizi objavio, pored toga njima se pokora, pokoravaju, kažu to šeihovi, tako, ulema. Ako se šta spomene, onda, a, onda je to atak na ulemu, na učenjake, to je onda opasno, ne smije se ništa preći i da Allah sačuva. Imamo danas, je tako, uh, učenjake koji svojim fetvama zabranjuju džihad, je tako? One koji danas stoje na džihadu i vode boru protiv nevjernika proglašavaju odmetnicima od islama i najgorom, najgorim novotarima, je tako? Imamo fetve u kojima se kaže da je slijedjenje takvih mišljenja zabranjeno, da to islam zabranjuje da je Allah s.a. zabranio tu, taj put, ali tako? ima fetva da je zabranjeno, po islamu zabranjeno, znači podržavati džihad i muđahide. Jel tako? Danas, zato što su oni, jel tako, skrenuli sa novotare, tekfirije, oni kaže tekfirije muslimane da bi ih ubijali. Tako u fetvama kaže. Tekfirije muslimane da bi ih ubijali. A? Nije poznato nama. Gdje god čujemo za muđahide, čujemo da se bore protiv nevjernika. A tako? Protiv Amerikanaca, protiv šija, protiv... A, vidi sad ovo. Vidi sad ove, znači, kontradikcije. Ta isti muftija treba pitat, dobro, a kako ste vi dozvolili Amerikancima da ubijaju muslimane po Iraku, jeste li prije protekfirili? Ili da ubijaju muslimane po Afganistanu? A, jeste vi protekfirili? Kako ste njima to dozvolili? Aerodrome i ustupili, sve. Zavisite ovo, znači, da se do te mjere laže i izokreću činjenice, pa se muđajdi koji se bore protiv Amerikanaca nazivaju tekfirđama i da tekfire muslimane da bi ih ubijali. A oni koji su dozvolili Amerikancima da ubijaju narod po Iraku, narod, žene, djecu, I po Afganistanu, ništa tu. Ne treba spominjati, nije to lijepo. Je tako? Nije mudro. Nije mudro. Kao ono sinoć, je tako? Ima li murđija kod nas? Nema. Pa šta se onda ovi? <laughs> Razumiješ. Oni se javno deklarišu, kažu. Javno govore da je to njihovo vjerovanje. Knjige o tome pišu. Da Allah sačuva zaustavite mi mene, ja začas. Kaže od Ebu Hrera radijallahu anha da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao nismo se odavno vidjeli pa onda imam potrebu svašta da ispričam. Ne, treba mi zabraniti da čitam novine. <laughs> onda vam sve prepričam. Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam da je rekao iđtenibu seba el mubiqat, klonite se sedam upropaštavajućih e, grijeha. Kalu ja Rasulallah, vama honne, rekoši o Allahu poslaniće, koji su to sedam upropaštavajućih grijeha, najvećih grijeha, ali tako? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, es širku billa, širku Allah subhanahu wa ta'ala, a odma iza širka, es sihr. A odma iza širka, sihr. Zatim qatlu nefs allati harrama Allahu illa bil haq da se ubije znači bespravno bilo ko osim kako je propisano u šerijatskom pravu wa aklu riba jedenje kamate wa aklu mala litim jedenje imetka je tima tawalli yawm zahf i okretanje leđa i bježanje sa bojnog bojnog polja wa kadful muhsanati gafilatil mu'minat i E, potvaranje čistih, znači e, četnih mominki, muslimanki. Potvaranje četnih muslimanki misli se ovdje na, za, za zinalog. Je tako? To je sedam najgorijih grija koje je Resul sallallahu alaihi sallam ovdje spomenuo. Znači širk, sihr, je tako? Ubijstvo, bespravno ubijstvo, zatim jedenje kamate, jedenje i metka jetima, zatim bježanje sa bojnog polja i potvaranje čednih, čednih muslimanki. Sedam. Ovo svakako znači nisu svi ovdje nabrojani, nije samo upoštavajući ili veliki grije su, nije samo ovih sedam. Nego kažu učenjaci bliže da ih ima 77, nego su ovo neki od najvećih grijeha, je li tako? Neki od najvećih grijeha. Kao što učenjaci kažu, sedmorca će biti u hladu na sudnjem danu, kaže tu sedmorca, mimo te sedmorce bit će još nekih, ali ovo su, ne, znači, kako bi rekli, najupečatljivije osobina onih koji će biti u hladu Arša na sudnjem danu kad ne bude drugog kad ne bude drugog hlada. Od ovih sedam, znači najtežih grijeha, širk svakako poslije širka siher. Kažu učenjaci zašto je ovdje odmah spomenut sihr poslije širka? Zato što je sihr uglavnom širk. Zato što je sihr uglavnom širk. Je tako? Zato što je sihr uglavnom širk. Jedenje kamate. Kad se kaže jedenje kamate, ne misli se samo uzimanje kamate, nego i davanje, je tako? I svjedočenje i, je tako, kako se kaže, žirantiranje. A? Žirantiranje. Kaže da, da se danas naj ovaj, uh, pošteniji ljudi i najdostojnije i najpristojnije žive, najdostojanstvenije, jel tako, oni koji sami vraćaju svoje kredite. Zato što to znači? Znači da, se, da uglavnom njihove kredite vraća njihov režirant, jel tako? da Allah <laughs> sačuva. A mi kažemo nekad kad ste tako bili humani, jel tako? Hoćete da jerhamu kella. Kaže dalje od džunduba radi Allah an da je marfu'an, znači da prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam da je haddu sahiri darbatu bis da je šerijatska kazna za sihirbaza udarat sabljom, misli se povrat, naravno, tako. tu je najtanje i najlakše tu. A tako, darbeton bisif, udarat sabljom, misli se da se ubije, smrtna kazna. Kaže, imam tirmizi, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže, es sahihu ennahu mavkuf, ispravno je da ovo nije od Rasula sallallahu alaihi sallam, nego da je od džunduba, da on to kaže tako. Da je to od njega, da nije on to prenio od Rasula sallallahu alaihi wasallam. Isto tako Beđalete Ibn Abde da je rekao, napisao je Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu napisao je svojim namjesnicima, je tako, Aniqtulu ikotulu kulle sahirin wa sahira. Ubijte svakog sihirbaza i sihirbazicu. Kal, a zatim je rekao, fe katelna thelathe sevahir. Pa smo ubili nakon tog pisma koje smo dobili trojicu sihirbaza ili troje sihirbaza. Isto tako u ispravnoj predaji dolazi od Hafse radijallahu anha da je naredila da se ubije njena sluškinja koja joj je napravila siher, pa je ubijena. Isto tako je došlo u predaju od Džunduba, rekao Imam Ahmed, od trojice ashaba Rasula sallallahu alaihi wasallam, znači da dolazi predaje o tome da je šerijatska kazna za sihirbaza šta udarat sabljom po vratu, je tako? Smrtna kazna razilaze se učenjaci, znači, jel to sad znači da se ubija kao što se ubija zinalčar, smrtna kazna, jel tako? Ili je to da je on murted pa se ubija, jel tako? Zbog toga što je murted. Pa ćemo vidjeti da ima velika razlika između sihirbaza i murteda. Sihirbaz ne traži od pokajanja, gotovo, bavio se sihrom, sablja po vratu. Jel tako? Nema, znači, neće ja više izmijeni, molim te, ovo, ono, ništa. To ubija se, je tako? Da je tako širijatska kazna. Jednostavno za taj grije kao zinalučar, je tako? Između ostalog sahabi koji je došao Rasul sallallahu alaihi sallam kaže izvrši nadavnom kaznu, zar nije on se već pokaju? Naravno da jeste, ali se izvršava nad njim širijatska kazna. E tako isto za sihirbazan da je šerijatska kazna. Dok za morteda nema, znači, propisane šerijatske kazne za njegov ridet, u smislu da se zbog rideta izvršava ta kazna, nego njemu se nudi, jel tako, da se pokaje, pa se ostavlja tri dana, pa se poziva, pa mu se objašnjava, jel tako, ne bi se ostavio svog ribdeta, pa ako neće, onda se, onda se ubija, jel tako. Nije mu dozvoljeno da živi tako kao nevjernik poslije islama, islama. Pa zbog toga neki učenjaci kažu da sihirbaz znači nije u svakom slučaju da se ubija kao murted otpadnik i kao mošrik, jel tako? Kao mošrik. Možda će još poslije toga biti govora o tome. Evo ovdje spominje neke vrste sihra pa ćemo čitati, ali u svakom slučaju sad mi je naopalo, pa ako ne bude spomenuto poslije, da ne promakne skroz. Da znate, znači da pročitao sam u onoj knjizi od, od, od sinoć što sam pregledao, znači šehr rahme Rahmeullah Ta'ala spominje da ima razlike, znači ako se sihirbaz bavi sihrom koji je širk u smislu da ima neko e, gatanje, učenje, jel tako, u kojem priziva šeitane i čini širk šeitanima i ako to radi sa šeitanima, znači da to čini kroz ši, širk i da je taj sihr znači širk i da je on onaj otpadnik i murtid i mušik, je tako? Dok, kaže, ima i druga vrsta sihra, da su to mogu biti neki, znači, lijekovi, neke smjese, je tako? Nešto što, onaj, kad, onaj, ne, spravljanje nekih, je tako, vrađbina hemijskog sastava koji, jel tako, utiče poslije na insana ovako ili onako, ili ga ubije, ili, jel tako, ili mu se pod utjecajem tih, jel tako, hemikalija pričinjavaju određene stvari da se dešavaju, one se ne dešavaju i tako dalje. To je otprilike to. Nešto u tom smislu smo spominjali da je, jel tako, onaj, e, sihr koji su spravljali da bi kao onaj povećali ljubav između muža i žene i tako dalje. Pa smo spominjali znači da su to neki, neke trave, sprave, ili tako nešto. A, pa onda da to tako, da to po njihovim tvrdnjama tako utiče. Dobro. To je otprilike ovdje što smo spomenuli od vezano šta je došlo načelno i općenito o sihru. A onda poglavlje o vrstama, o nekim vrstama sihra. Pa kaže Imam Ahmed, prenosi nam Auf od Hayyan ibn al-Ala'a, da nam je govorio el, e, Qatan ibn Qubaysa od svog oca da je čuo poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao Innal ijafete والترق والطيرة من الجبت zaista je ijafe pa ćemo objašnjavati šta je šta je li tako i tarq i tijera da je to sve džibt odnosno sve si, sihr pa šta je ijafe znači kaže za ijafe da je sihr kažu ijafe ovdje objašnjeno u komentaru da je to gatanje ili je tako kako bi rekli određivanje ili proricanje neke sudbine na osnovu a, ptica je tako na osnovu plašenja ptica da uplaše ptice pa da vide gdje će pole, poletiti pa ako poleti desno dobro je je tako ako poleti lijevo ne valja ništa je tako je jefe. Znači da gledaju i određuju stvari ili proriču stvari na osnovu uplašene ptice. Kako će poletiti i gdje će poletiti. Jel tako, galamom prepadne pticu da ona poleti, pa gdje poleti onda na osnovu toga. Jest, u svakom slučaju, znači, može, ovdje, ona više spada pod tijene, je tako? Pa kažu tark, a šta je tark? kažu to je da se crtaju onaj crte u pijesku ili hajde možemo reći sad i na papiru jel tako da crta se da crtaju se crte jel tako a onda križa podvije jel tako pa ako ostane na kraju parna jedna odnosno neparna jedna jel tako ne znam nije možda to znači možda im to značilo da je to dobro ili nije Znači, gledaju hoće na kraju ostati jedna ili će, znači, prekrižiti parne dvije, pa na osnovu toga se to nešto određivalo. To se zove tart i džibt, odnosno ovde tijera, tijera, to smo prije objašnjavali. To je uh, zla slu, slutnja, je tako? Zla slutnja koja proizilazi iz ponašanja ptica ili letenja ptica, je tako? Ili E, da vidi, na primjer, izađe iskuće, krene neki posao i vidi određenu pticu, da ona uvijek, znači, nosi sa sobom neku zlu slutnju i tako dalje. Ta zla slutnja ovdje se naziva tijela zato što je bila vezana kod njih za, za ptice. Jel' tako? Danas, poslije kad ljudi se naviknu na, na tu zlu slutnju, oni onda to proširuju sebi u svojoj mašti, jel' tako? I onda prošire, kad vidi mačku, kad vide vjevericu, jel tako, kad vide ovo, jel tako, i na kraju se to svede, ne može nigdje maknuti, jel tako. Toliko se toga namnoži stalno, ne, ne može izaći na put da nešto od toga ne vidiš, jel tako. I onda svaki put vrati se kući, nemoj pošto negdje ići, jel tako. I to je musibet upravo zbog njihovog džehla i nevjer, nevjerstva, jel tako. Onda di žive, kakav je to život? je li tako? Svi je vjeran, život straha, isprepadan, vidi vjevericu, vidi mačku, vidi, je li tako, sovu. Tu svrstak je ono, kaže, vrana, vrat, ono, nešto kreći, svrak, mogu da vam neko doći. Estakfir Allah, la hala vala kvata ila. Da Allah sačuva. Dobro sve je to od džibta. Kaže džibt, šta je ovdje džibt? Hasan, rahimahullah ta'ala, kaže da je to glas, šeitanski glas. Šeitanski glas. Pa su ove stvari od, od džibta, od sihra, je li tako? Od prilike ovaj, ovaj hadith smo iscrpili. Znači sve ono što... Uh, ide zatim da se gata ili da se proriče neka znači e, sudbina ili da li je nešto dobro, da li treba to uraditi, sve što ide zatim znači šta? Mi možemo proširiti značenje ovog haditha, je tako? Bacanje graha, ovoga, onoga, sve znači što ide zatim da je to od, od sihra. Od Ibn Abbas radijallahu anhu ma da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem men iktebese šubeten mine nuđumi fe kad iktebese šubeten mine sihr ko nauči ili uzme e, nešto od znanja o zvijezdama time je uzeo znanje od sihra uzeo je znanje od sihra ili ovdje misli o zvijezdama znači kad se radi o zvijezdama imamo šta astronomiju i astrologiju je tako astronomija nema u tome ništa znači e, sporno, je tako? Da se i položaj zvijezda, kretanja zvijezda, e, sazvježdje kad se koja pojavljuju, je tako? Nema smetnje da vi kažem kad izađe sazvježdje ili zvijezda ta i ta, da je počelo proljeće, je tako? Da, jer se ona tad pojavljuje, je tako? Da se na osnovu zvijezda određuju strane svijeta, da se pomoću velikog i malog medvjeda odredi pravac sjevera, a zatim da se odredi pravac ostali strana, da se odredi pravac kivle, jel tako? Da se na moru, ko što su ljudi, ili u pustinjama, gdje oko njega sav horizont na sve strane isti, jel tako? I kad najveće legne ulicu, kad se provodi, nema pojma odakle je došao, Al tako, vjetar zametne tragove i on sad ne, ne može. A, ne može se vratiti istim putem, kako će kad ne znam odakle je došao. Znaš, i tako, znači da se pomoću zvijezda odrede pravci da se zna u kojem se pravcu kreće, kuda se će se vratiti, tako dalje, nema ništa u tome spravo. Međutim, astronomija, astrologija u stvari, E, to je ono što je ovdje spomenuto u hadisu. Znanje o zvijezdama. U smislu da gataju na osnovu položaja zvijezda, je tako, da, da određuju šta će se desiti na, ze, na zemlji. I da će, jel, to je horoskop, je tako? To je horoskop. I onda su ta zva, sazvježdja, je tako, a, ta, ta sazvježdja podijeljena ukoliko, koliko oni tamo spominju sazvježdja? Čini mi se, ne znam nija koliko spominju, nazivaju, dali su tim sazvježdjima određena imena, jel tako, i onda kako se koje sazvježdje pojavljuje i smjenjuje, jel tako, oni onda na osnovu toga gataju, bit će ovako, bit će onako, e to je od, od sihra, od sihra. Prema tome, znači horoskop i ovo, od sihra, od gatanja. Isto tako od eh, Ebu Horeira uh, eh, radijallahu an, bilježi imam uh, eh, An-Nesai, rahimahullahu ta'ala, kaže ko men aqada uqdatan, thumme nefete fiha, faqad sehara. Ko sveže neki čvor, a zatim nefete fiha, zatim u njega puhne. Ali ovo puhanje, znači nefet, znači imamo puhanje i imamo pljuvanje, je li tako? A ovaj nefes, znači nije ni puhanje, suho, ni pljuvanje, je tako? Nego između. Je tako? Puhanje sa, sa malo popljuvavanjem, je tako? Pa ako sveže čvora za njem u njega puhne, kaže, već je napravio sihr. Vomen sehara fakat ešreke. Ako napravi sihr, učinio je širk. وَمَنْ تَعَلَّكَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ Ako nešto objesi, misli se od ti, jel tako, da ga štiti igrački, jel tako, on je, bit će prepušten tome. Odnosno, Allah smanova ta'ala ga prepušta tome što je objestio da na to će biti i tome će biti prepušten. E sad ostaju ovde, znači, ko sveži čvor. Na što se ovde odnosi ko sveže čvor? Od sihirbaza, jel tako? Jer oni vežu čvorove, jel tako, i onda uz pomoć džina i šetana i, jel tako, njihovih tih prljavih onaj džina i poganih šetana, onda jel tako, prizivaju ih i neke gatke te izgovaraju i pušu te čvorove, jel tako? Da bi i pljuvačka, znači, vlažila te čvorove i onda to, znači, na neki način djeluje na onoga koga hoće ili žele da opsihre. Da to na taj način djeluje na onoga koga žele da opsihre. Međutim, ako bi čovjek inače nešto vezo, jel tako, pa onda mu bilo potrebno da ovlaži taj konop ili da ga razveže ili da ga bolje stegne ili nešto. Pa onda da ga ovlaži pljuvačkom jel tako, a nije mu znači na kraj pameti sihr ili nešto od toga, ne bi onda to bilo to, jel tako? Nego ovdje sa nijetom, znači i sa opredeljenjem da to nekome pravi sihr. Zato je i došlo i objavljeno u Koranu da se traži zaštita od sihirbaza وَمِنْ شَرِّ نَفَاثَاتِ مِنْ فِلْ عُقَدْ وَمِنْ شَرِّ نَفَاثَاتِ فِلْ عُقَدْ i od zla puhača u čvo, čvorove. I od zla onih koji pušu u čvorove, znači sihir, sihir baza, koji tako prave, prave sihir. Ali tako? E sad, znate one končiće, ali tako? Ja tako, končići oni malo djeci što se stavljaju crveni, ovi, oni, tako. Pa onda, uh, ako, ako izađeš malo među, među ovaj svijet i omladinu. Teško da možeš koga sresti, a da nema više, jel tako? Jel tako, na ruci? Na vratu. Bilo gdje. To svi javno nosi, jel tako? Čina djeci nanosi crne, neke crne sosići. Ja. Yeah. <laughs> da ova srčima. Oni to pravi. Še, u, ratu, se to nešto, ja se baš sjećam. A eto, ključ se se pruči, puhni, zatvoriti, napravi se to se na liniju nazvi. Da tala to, to je... Ja. Znači, ko nešto objesi, Ja. Tome je, tome je prepušten. Znači, to su sihirbazi koji su tako to pravili sihir. Pa ko to uradi, napravio je sihr, bavi se sihrom, jel tako, i time je učinio ši, širk. Znači, ovaj sihr, on pogađa koga pogodi, pogodio ga je Allahu subhanahu wa ta'ala kaderom, jel tako, sudbinski mu je to tako određeno. A sihr je šarijatom za, zabranjen, jel tako? Međutim, to što je šarijatom zabranjen, ne sprečava da Allah subhanahu wa ta'ala iskuša koga hoće onako kako on hoće. Dobro. Sljedeća predaja od Abdullah ibn Masuda radijallahu an kaže Ela unabbi'ukum mal adda. Hoćete da vam objasnim šta je adda? Pa je odgovorio hijen nemime. To je prenošenje tuđih riječi. Prenošenje na tuđe riječi na način da se napravi fe, fesad i svađa, jel tako? I još je rekao el qalatu bejna nas i prenošenje inače govora među, među ljudima. Pa je ovde, znači ova predaja došla i zašto imam uh, Mohamed ibn Wahab uopšte spominje ovde. Hoće da kaže da je ovo jedna vrsta si, sihra. Da onaj ko prenosi ljudima, jel tako, i zavađa ih na taj način u stvari, na neki način šta, djeluje kao sihr, rastavlja između ljudi, pravi razdor između njih, rastavlja ih, jel tako, posvađa ih, kao što sihr to radi, jel tako? Pa, kaže, o, taj, taj, za tebe govori, tako, tako, tako, onda doda još, hm, potvori malo, i tako dalje. Sad ovdje nije kufr, nego šta, veliki je jel tako? Veliki grije, prenošenje tuđe riječi i zavađanje na taj način, je jel tako? Nema i nemime je od velike grijeha, tako? Isto tako prenošenje ovih e, riječi između između ljudima. To je znači da prenošenje riječi na način da se izazove svađa svađa između ljudi i fesad, nered među ljudima da se napravi. I ovo nema sumnje da ovo zabranjeno i da je to od velikih grijeha. Međutim, ovdje, što je spomenuto u ovom kontekstu, zato što je a, Šeji Mohamed ibn Abdul Vahab htio da kaže da je ovo jedna vrsta jedna vrsta sihra. Ali ova vrsta sihra, ako kažemo da je ovo kao sihr, ili da je ovo sihr, onda neće biti od onog sihra koji je širk, jel tako? Isto tako, a to potvrđuje i sljedeća predaja koju je ovdje spomenuo, da, da je cilju na to kaže, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, inna min al bajani la sihra, zaista u bejanu, u govoru ima sihra, u objašnjenju ima sihra. Kako tu u objašnjenju ima sihra, budu dvojice spore se, jel tako? Pa kad dođu kod kad je ovaj koji bolje objašnjava, a u stvari on je kriv, jel tako? Priča, priča, priča i kad je presudio njegovu korist. Opsihirio kad, kad je, jel tako? Oni su i sirbaz, jel tako? Znači da govore, da objašnjavaju, tako da laž predstave istinom, a istinu da predstave kao laž, jel tako? i došli u hadith Rasula sallallahu alaihi sallam predsudnji dan da će se vjerovati lažovu, a da se neće vjerovati onome koji istinu govori, je tako? I zato je došlo isto tako od, o, u predajama, znači od Rasula sallallahu alaihi sallam da je rekao inna allaha yubgidul beliga mine riđer Allah subhanahu wa ta'ala brzi govornika, je tako? Oratora, je tako? Onoga koje je kako se to kod nas kaže, riječi... Jest, znači čovjeka koji je tehallalu bilisani kema tehallalu je tehallalu beharu, beharatu bilisaniha, koji preokreće svojim jezikom kao krava kad onaj svoj jezik pomjera ono kad jede travu pa pase, mete sa svih strana skuplja, je tako? E, znači to je demagogi. Kaže uh, od Amr ibn al-Asa da je jednog čovjek jednog uh, dana uh, nešto govorio, pa je čovjek rekao فَاَكْثَرَ الْقَوْلَ da je ne, pričalo, pričali smo da je neki čovjek nešto govorio, pa kaže uh, puno je govorio. U smislu, htjeli su da ga pohvali kako on to nešto. Pa kaže Amr, Amr ibn al-As radijallahu anhu, an, kaže lev kasada fi qavli ila kjana hajra lev. A da je manje govorio, bilo bi mu bolje. Samijatu Rasulullah sallallahu alaihi sallam, da je, čuo sam Rasulullah sallallahu alaihi sallam da je rekao laqad ra'ejte uh, au lakad umirtu. Laqad ra'ejtu au laqad umirtu vidio sam, mislio sam ili htio sam ili naređeno mi je en atajawaza fil qawli da skratim govor. Fa inal jawaza huwa khair. Zato što je u kratkom govoru khair. Zato što je u kratkom govoru khair. Al tako. Pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem znači šta naređeno mi ili ja mislim da treba šta da se kratko govori se ne priča puno. I da je u tome veliki veliki hajr. I da je u tome veliki hajr. Volim Allah spanova ta'ala da nas učinju ljudovi koji malo priče. O tako? I inša Allah da bude da to malo što se priča da se tako i radi. A, za Allahovu pomoć. I da Allah spanova ta'ala nas učini od onih koji će sprovoditi od znanja ono što što, što nauče i steku. I hvala Allah subhanahu wa ta'ala to je nešto što nas ovako tješi da otprilike naša dava i naše drsovi nisu ovdje se pretvorili samo u puku teoreticanja, nego da otprilike malo pomalo od onoga što govorimo polako i, i radimo, je tako? Nije ders radi dersa samo onako da se sastanemo, eto. Nego da se lagano, znači korak po korak od onoga što čujemo i što govorimo, da jedno po jedno polako sprovodimo. Volim Allah smanu tela da nas učvrsti i ubrza svoju pomoć Bogu. Volim Allah smanu tela da vas nagradi za vaš sabr i strpljenje molim Allah da poveća naše znanje, da nam podari znanje koje je korisno, da nas Allah učini od onih kojima će njihovo znanje biti korist, od koristi, da nas u džennetu vede i spasi od džennema, da uputi nas i naše porodice i našu rodbinu, naš komšilu, molim Allah da nas učini uzoriti muslimanima za kojim će se ovaj narod povesti I eto, upominje vas na sabor i strpljenje. Hmm. Svi pričaju o šarijetu, o vjeri, vjerovatno će nešto biti od toga. A. يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عيسو منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب بال يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين